to faslu ko lissalatil mawrulati sawatu ahwalin sallah wadda afarilla lokacin bayar da ita wato akwai halaye bakwai ga mai bayar da ita tu'adda alaiha za a yi ta adda salata wato yayi sallah cikin lokaci shine addaha domin in ya ba cikin lokaci ba sai a ce qadaha kun gane ada'u salati kai sallah cikin lokaci ada'u salati ta. to shi arba'atun min ha alal wujubi hudu akan wajabci ba kai ta cikin wannan hali sai in ka kasa wancan kun fahimta ko wa thalathatu alal istihbabi amma uku bisa ga mustahabbanci ko da kana iyawa ga wannan hali ka yi ta akan wannan hali ba a ce ta ɓaci sai dai ka yi makaruni fallaci alal wujubi su halayen nan hudu wadanda an ka ce jerin tawa tsakanin su wajibi ne awwalu hal qiyamu bi ghairi istinadin matukar kana iya sallah tsaye ba da ka dogara da komi ba to ba ya halatta ka, ka jingina ga wani abu ko da ga ginshiki ko ga wani mutum ko ga wani icce duk abin nan wato kada ka jingina sinadin ba da jingini ba sun malkiyan bi sinadin in mutum ba iya sallah sai ya jingina ga wani abu bai iya tsaye shi ɗaya saboda rashin lafiya to sai shi yi tsaye shi jingina ga wani abu ko ga wani icce ko ga abin nan ko kuma har in yana yiwa wani mutum ya rike shi don ya sallah kun gane to a ah. to sun maljulusu bi gairi sinadin sannan zama ba da jingina ba wato yayi ta da zaune in bai iya tsayi wato koda ya jingina wato ka yi zaune abin nan ka yi ta akan wannan hali sun maljuru su bis sinadin sannan zama da jingina kun fahimta ko makaruhi ne ka jingina ga mutum mai janaba ko kuma mai haila fattartibu baina hadhihi al-arba'ati ake alal wujubi jerantawa akan waɗannan halaye hudu akan wajabci ne idza qadara ala halatin minha in ya samu iko akan wani hali daga ciki kana iya sallah tsaye ba da jingina ba sai ka jingina wa sallah bi halicin duna ya sallah da wadda ta kasa ko yana iya tsayi da jingina amma sai ya sallah ya zaune ba da salatu sallah shi ta baci kun gane eh. Eh. Eh. eh sai shi haka nan riginginin nan ka gane to ya motsa gwargwadon iyawa motsawa shi wasa lasatu lati su Hibabi wata uku waɗanda yake bisa ga mustahabbanci hiya an yi salli al'ajizu ala hadhihi salasa wata wanda ya kasa waɗancan hudu wato a kan ɗayan waɗannan uku almazkurati wanda an ka ambata ala janbihi aimani wato ya kasa zama koda da jingina to in ya zan yana iya kwanci akan sashin shi na dama sai ya kwanta akan sashin shi na dama wato yana dibin gabas mm. ah, in ya zan eh, mutanen yamma ne ko kuma yana dibin yamma in ya zan mutanen gabas ne ko kuma gwargwadon hali sun ma'alal aisar in ya zan bai iyawa akan dama saboda kurajen da annan ko kuma saboda ha'alin da same shi sai a zaci akan ah, hagu mm. sun al'azari zari sannan aza shi akan dama akan bayansa wato kenan yana dibin sama ƙafafu na dibin alƙibla kansa na dibin sama kun gane wa in khalaf fi salati lam tabdul salatu amma in ya saba ga waɗannan uku yana iya kwanci akan hagu ya zauna akan baya to sallah ba ta ɓaci ba to amma ba zai kwanta a rib da ciki ba sai in ya kasa shine hali na na takwas kenan wato yayi kwanci akan ciki ba zai kwanta haka nan ba sai in ya zan bai iya akan da bai iya akan hagu ko bai iya akan baya kun ga eh eh bai da kyau kwana haka nan bai da kyau abin nan haka nan shedan ke yi yana dibin gabas yadda zai samu kayan ya dibi alƙibla والاستناد الذي تبدل به salatul القادر على تركه wata dogari wanda an ka ce sallan mai iya barinsa tana ɓaci shine huwa alladhi da bi kudi wata in mutum ya yi jingina to sai a diba idan ya zan in an ka ɗebe abin nan da ya jingina gare shi zai faɗi to sallar ta ɓaci kun gane wato duk ya saki karhin sa kenan wa in wa in kana la yasqulu bi suqudi ma fa'in nan abu ya fadi huwa makruhun nan bai bata sallah illa kawai dai makruhi ne eh, kamar irin musallar da mutum ke yi ya saki wuya ne yana hutawa ko kuma ya ban kari yana jin kamar ya huta kun fahimta ko wannan bai bata sallah sai dai yayi makruhi Wa ويجوز أن يدخلها جنانا وأما النافلة فيجوز للقادر على القيام أن يصليها جالسا أما نافلة wannan duk ga farilla amma nafila yana yi wa mutum ya yi ta zaune ko da yana iya yi tsaye wato kwaye juzul liqadir yana yana halatta ga mai iko alal qiyam bisa ga tsayuwa an yi salliha jalan su sallance ta yana zaune amma walahu nisful ajr yana da rabin lada kun gane waya juzu an yadkhulaha jalisan yana halatta kuma ya fara ta zaune waya qumu ba'da zalika bayan haka nan kuma ya tashi kun fahimta ko aw ya duk eh, eh eh nisfu nisfu ajr al-qa'im wato eh, rabin lada wanda a tsaye ko kuma ya fara abin nan tsaye zaune ya tashi bayan haka nan aw ya dukula ha qa'iman ko ya fara tsaye wa yajlisu ya zauna ba da zalika bayan haka nan illa an ya dukula ha bi niyyatil qiyam sai in ya shige ta da niyyar tsayi fiha wa yamtani ujulusu ba da zalika domin ya fara da niyyar tsayi wato an ce annabi sallallahu alaihi wasallama lokacin da ba ya da lafiya karshen rayuwar shi wato yakan tashi ya yi karatun fatiha ya fara sura sai ya zauna sai ya zan kamar ya rage aya talatin sannan ya tashi ya cika ya yi rukuni yana yi yana hutawa wato da zaune ya yi dogon karatu bayan kanan ya tashi ya cika karatu ya yi rukuni sannan ya ya tawaye su jiddai mm. wannan aikin na zauna ita a'a bai zan ƙari ba wato domin tsayi ga karatun sura sunna ne ko to ga nafila ko mustahabbi ne tunda kana iya yin ta zaune har fatiha ka fahimta ko to faslun eh kowa kai hama abin nan in ya same ka kana iya yi kuma idan mutum matafi ne wata ya halatta ya yi farilla bayan haka nan ya hau dabba shi yanzu kamar mota kana tafiya zuwa garin ku kana sallah kun fahimta ko? Tana fila ko da wutiri ne hmm. Hmm. a'a in cikin jirgi ne jirgin ruwa ko cikin jirgin ƙasa wannan kaga kana akan ƙasa kana iya kana iya yi gwargwadon iyawarka in kana iya tashi tsaye ko da in yana abin nan ya juya ka ka rike wani abu don ka ji daɗin tsayi kun ga wato sallar dogari ne in ba ka iya tsayi sai ka riƙa wani abu wato ka rika don kada ka faɗi ka yi karatu ka yi rukuyi da sujuda abin nan a ba ka ruhi bane don haka dai za ka iya yi don wannan ya zama rashin lahiya kenan tun da ba ka tsayi yanzu ne za ka fadi eh? eh ya amin nan amma in kana iya tsayi ba ta ba za ka rika komi ba in ba ka iya tsayi sai ka rika wani abu yana gwagwagwagwar sai ka rika kuma in ba yiwuwa da tsaye da zaune kamar mota kun ga sai da zaune kenan don ba shi wa ita a yi tsaye abin nan daga nan kuma zuwa a tun da kasa cikin lokaci a shi kenan a'a wato fari eh, abin nan in dai a cikin to wannan magana karyawa ban san ma'anarta ba <coughs> eh, abin da dai na sani in an rufe in an sa mutum cikin kabri za a shirya itace yadda in an sa laka ba za ta kai ai mai gado da ai gado na na abin nan na itace bayan haka nan sannan a sa ganye don kada a zuba ƙasa kuma ta kai a sa laka wanda yake abin nan an kwaba sannan bayan haka nan abi da abin nan amma domin abin da zabura ko abin nan ko zabura kwarai wata wa'azi ɗaya take ba ta magana hukunci ban san inda sun ka samu wannan ba ya rufe ɗakin kaba ya kare ɗakin kaba har abin ya yi tsanani haka a cikin zabura ne a wata hukunci ya tsari ni ban san wannan ba amma na san dai wanda yake zai rusa dakin kaba wata musulmi ba su bari ne cikin duniya